Gate. Umuyange ni ikiganiro cya radiyo isanganiro kituyagira ku burimyi n'ubworozi mu Burundi. wakoze kubandanya ukurikirana radiyo isanganiro nkuramutse nguhe n'ikaze mu kiganiro umuyange ukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango nk'uko musanzwe mubizi akora ikiganiro kiba ku bijyanye n'uburimi n'ubworozi mu burundi mu kiganiro cyacu cy'uno munsi tugiye gushimikira ku bukarihe bw'isi turabire hamwe ingene abarimyi bashobora kurwanya ubwo bukarihe abo tugiye gusangira ijambo n'abarimyi bo mu ntara ya muyinga hamwe n'ababakurikirana rero nenzeye imana ijisho gisanganira umuyinga niwe yafashe kwegeranya amajwi umuyango uno munsi wagiteguriwe nanje akanese Pablo bagiwabo twese hamwe tutikaze gusubiza akanovera isi bica mu nzira nyinshi ariko hariho zikuru zikuru novuga nko kuyifumbira kuyifumbira naho ushobora kuyifumbira ukoresheje amasekirunde ajya twitegurira muri nyabarega canke igisogorore cy'inka canke n'ayandi mase yose y'ibitungwa canke tukayifumbira dukoresheje ayifumbire y'ikizungu ikindi cya kabiri novuga nuko akanovera k'isi ko kava na cyane cyane kuyikingira kuyikingira inkukura kuko hajya isi imeze neza yikingiye ibisanzwe ifise akanovera ifise ibyunyunyu bikwiye ibitego bishobora gukoresha mu kwikingira rero inkukura ni uko hocibwa imikobeko kuri iyo mikobeko bagaterako ibyatsi kugira ishobore kuyifata igume hakaterwa n'ibiti bibana n'indimo kandi hakaba ko ibitungo bitoza biratembera ku iyo mikobeko kugira ko usanga biriko bira iyo biriko biraragirwa mu isi ndimwa mu isi birayitsindagira batuma iyo si iguma ntiheme neza gutyo na ka kanovera karahagabanuka ikindi novuga ni uko urabya amasi y'ino iwacu amasi yo mu burundu ukuntu usanga afise ubukarihe icyo umuntu yokwita mu rundi rurimi asidite birakenewe ko hoba no gukoresha ishwagara kugira ashobore gukosora ubwo bukarihe buba buri mu isi ndimwa kuko iyo ishwaga ridakoreshejwe usanga ya fumbire y'ikizungu washize mu isi yawe idashobora gukoreshwa n'ibiterwa kuko ubwo bukarihe buce buyiboha ibiterwa ntibishobore kuyishikira ngo biyikoreshe neza icyo nyine kijyanye n'ubukari bw'isi nkumbura abantu benshi ntabyo bazi mutubarire mbega bita aluminiyumu nacyo ntugace usanga ubwo bukarihe buciye bwiyongera umuntu amaye nk'ubutanga akaruriro kugira ngo kumbura abantu babyumve neza nuko mvugira isi ikarihe nuko bifise igipimo cy'ubwo bukarihe kiri munsi y'indwi aho isi ibikarishe iyo rero isi ifise igipimo kiri hejuru y'indwi isi aho ntibikarishe bayita ko isi biri bazike iyo rero icyo gipimo kiri hagati na hagati usanga duhingura uburyohe bwiza tudashobora kugwira kubera iyo si ukuntu isi imeze jean bosco ndayizeye arongoye igisata cy'inyigisho no gukwiragiza inyigisho hamwe no gufata mu mugongo amashyirahamwe mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu yinga anatubwira igituma haba ubukarihe bw'isi ndimo zikarishe ntiyimbuka neza kiretse iyo uyiteye ko ibiterwa ibiterwa bishobora kubihanganira ubwo bukarihe kuko hariho ibiterwa bishobora kubihanganira mbere gushaka urugero rwo hejuru ubwo bukarihe ibindi biba bidashobora kwihanganira ubwo bukari ntibihaba ntibikura neza bidakuze neza imizi ngo ntikure neza wumva n'igiterwa ntikimererwa neza ntigishobora rero gutanga umwimbo ushimishije uno n'ubukarihe buva ku kiyabarimyi nibo babutera ni ibirato abantu bacamo bahonyangaye ubukarihe bw'isi buva kuki yego urakoze cyane novuga ko y'ikizungu yo mu bwoko bwa silifate damuniyomu mwene iyo fumbire irashobora gutera ubukarihe bw'isi iyo umuntu ayikoresheje ku bwinshi ntazara atakoresheje amase y'ikirundi ngo yongere azara ayikosora ubwo bukarihe akoresheje ryashwagara ikindi nacyo ni biva ku mvura hajya imvura yiguye izana amazi ayo mazi nayo arimo icyunyunyu bita cya cyunyunyu nabwo kitwa hidorogene nicyo hanini usanga gitera ubwo bukarihe mu isi ikindi umuntu yavuga gitera ubwo bukarihe ni nkukura inkukura nayo urazi ko ahanini z'ahantu hatakingiwe ku isi ndimwa itakingiwe umva ko uruhare rw'umuntu rurimo. mu gihe isi yoba ikingiwe neza atankukura ishobora kuhaba ubwo bukarehe bw'isi ntibuza ariko rero ngaho ndagwa ndagaruka bamaze kumenya gukoresha ishwagara mu ntumbero yo gukosora ubwo bukarehe bw'isi ariko uretse novuga ngo ni benshi cyane rwose ni bakeyi ko n'ubu abayigura usanga baguze nkeyi baza gukoresha mu murima nk'umwe cyangwa nk'ibiri ntibayikoreshe mu matungo yabo yose igishwagara rero novuga ko urugero bageze ko ntirushimishije cyane rwose mugabo umuntu arabye aho tuvuye igihe umugambi watangura w'uko ishwagara byoja mu mugambi wa leta wo guha bene igihugu ifumbire ku giciro kitavuna byaragoranye rwose barisha ari bakeya ariko ubu turabye ukuntu bashoboye gutanga avansi y'iyo shwagara turabona ko ariko biratera intambwe abarimyi batari bake muyinga ngo ntibaramenya ko isi ndimwe ishobora kugira ubukarihe abahuye na Dieudonne yimana ijisho gisanganira muyinga bamwe bemeza ko batazi icyo ari cy'ubukarihe bw'isi n'ingene bashobora kubugwanya turi kumwe n'umurimyi eh, tuhuriye agodotse ku mugoroba biraboneka ko arushe twashaka tuganire gato ku bijyanye n'ingene bagerageza kugwiza umwimbu bakoresheje umwavu muri rusange mbega muvyeyi imwe babitanguye Rwanda bumvira ubusa Marieta Ego Marieta eh, kugira isiro nk'akanovera mbega isi kugira nk'akanovera muhora muhora mukoresha umwavu Yego turatukoresha nk'udakenye caragukoresha eh, e, tudakenye umwavu nawe ukenera amahera rimwe barawugura amahera nyine eh, mhm. uyu mwavu muvuga ukoresha amahera n'uyuha hangeri n'ibindi nyine baterako mm. none n'ujya w'ikirundi nawe nyine amase ntayo mukoresha turayakoresha eh, mugurumva mwavuze ati nk'ufise amahera nkombure mwashaka kuvuga eh, ukoresha hangira irya kizungu ubu amahera akoresha hangira irya kizungu hanyuma wukanya nawe agapfa gutera hariho rero ikibazo kivugwa cy'ukuntu bakosora ubukari uh, bw'isi eh turawukoresha cyane gose umwavu yohe mukoresha dukoresha angeri canke igisogorore c'inka c'impene n'umwavu w'inkoko eh n'udukwavu mm. Mm. hariho ibintu bita ubukarihe bw'isi mwe murabizi ibyo bintu tuvuze ngo umuntu dusigure ku bukarihe bw'isi mm. ntihajya isi uyiteramo ibintu ntihagire ikintu kizamo eh, nimvira ko ari bwo rero bukarihe bw'isi mm. none iyo uyiteye ntihagire ikizamo uca gute ah, mu kubikosora uca ubanza ukahareka nk'umwaka umwe hama mu wundi mwaka ugaca ushyiramo umwavu kugira urabe yuko hogira icyuyungunganya ko kuri bimwe bya mbere byahise eh. hanyuma hari ikibazo ibintu bita ishwagara byongereza bigwanya ubukare bw'isi ntabyo murigera mwumva ku mutumba hama mugaheza mukazoronka umwimbo ukwiye nko ku biharage muca mukoresha umwavu yobo ku biharage turashobora gukoresha hangeri cyangwa tugakoresha icyo gisogorore tuba twarose ndimo ndavuga ijya hangeri nyine mm. iri ubwoko bwinshi mm. ku biharage mukoresha yitwa ngo iki ku by'amazina sindabizi gusa hariho jenda zizi kubiri hariho uwera hariho n'urwatsi sinzi ukuntu yoba yitwa ah. mm. mwe murumva mugenda mugura hangeri mbe muyigura he hari igihe bayiduha nko mu mashyirahamwe cyane tukayigura ku badandaza baba basanzwe bayifise iyo myapfa ego turi kumwe n'umurimyi eh, asanzwe akorera ariko mu mashyirahamwe y'abarimyi twashaka abanza twidondora jewe banyita sekimpi marie madeleine nkaba nkorera mu ishyirahamwe kerebuka turarima inanasi tukongera tukazihingura murarima inanasi mukongera mukazihingura eh, hariho eh, ikibazo cy'uko isi iteza guma ironswa akanovera mbega inanasi zirakenera na z'umwavu zirakenera gutabigwa egome inanasi zirakenera gutabigwa turakoresha umwavu wayire tugakoresha n'ujya mwavu wera niwo yirenyene na deyape tugaca dukoresha n'umwavu w'ikirundi turavangatiranya kugira bice bigenda neza muri byose mubigira muravangatiranya kugira bigende neza hariho ikibazo kivuga yuko rimwe na rimwe uyu mwavu w'ikizungu nka diyape cyangwa ire hariho igihe utuma ibyunyunyu bimwe bimwe byononekara eh, bigakenerwa ko babyura kandi akanovera bakawukora bavanganije n'ibyo bitishwagara eh, mbega ibyo bintu bitishwagara murabizi muramubyikora ko ishwagara turarizi twarabonye ko ari ibintu byera bimeze nk'umunyu urumva rero ishwagara ukungene tujye turikoresha turarimija hanyuma tukarima inyuma twamaze kurimija duheje kurimija rero mu gutera dukoresha umwavu w'ikizungu dukoresha n'uwa deyabe twarabigize ko ko akarorero turagira uturima tw'akarorero hanyuma tumaze kugira uturima tw'akarorero hose harangana udupariti twose twarangana tumaze kungana hamwe twarahateye atari umwavu n'umwe urimwo waba uw'ikizungu waba n'uw'ikirundi akagira kabiri twaragateye karimwo umwavu w'ikirundi wonyine gusa akagira gatatu nako tugatera karimwo umwavu w'ikirundi na deyape ariko rero twaciye dusanga bifise itandukaniro kubera ikingendo twasanze bifise itandukaniro twaciye dusanga twaciye dusanga ukungene twamura inanasi atari co kimwe twarongeye kandi turatera ku murongo ahandi dupfa gutera swagiri gutyo nyene ariko twaciye dusanga akenshi mu kurima ikintu twotera ku murongo tugakoresha umwavu w'ikirundi tuvanze na deyape muvanze mm, na deyape ishwagara naryo ishwagara turishiramo tugitangura kurima Eh, turamijiramo hanyuma tukarima hanyuma tugateramo hanyuma mm. mbe bavugiye ngo akamaro eh, k'ishwagara ni aka akamaro k'ishwagara gakinga ijya si yamaze kuba inkarihe bimwe twita ngo ngo n'agahongo mu kirundi bijya rero ishwagara biratuma ibikuramwo ugaca usanga ubusi burahindutse burabaye bwiza musanteri wa komine gasorwe jean claude batwa nayo avuga ko uko kutamenya kw'abarimyi byaba bituruka ku bumenyi buke bw'abafundi b'indimo ku mitumba abo bantu dukorana neza keretse gusa yuko kumbure usanga rimwe na rimwe eh, nk'ubumenyi budakwiye kuko nk'udufatiye ku bintu by'intwaro yo hasi ho ku mitumba eh, abo tuje gukora icyo gikorwa ba mbere na mbere babaye abarimu b'indimo ariko tumwe turaraba abarimu b'indimo dufise ubu kenshi na kenshi usanga ari abantu batowe badafise kumbure ubumenyi bukwiye kuko usanga kumbure ntibashoboye kwigisha neza akamaro n'inyifato umwe n'igihugu yo kwifata mu gukoreshwa mu mavukizo kuko eh, mu byo batubariye uwo mavu w'ikizungu urasaba ubundi buhinga si guterera mu ndimiro birasaba ubundi buhinga rero ugacyo usanga nko muri ubumenyi ntibukwiye neza eh, bigaca bituma bene gihugu ikoresha ry'uwo mwavu bitageze neza ariko turashima kuko usanga dufise abagoronome kenshi na kenshi abagoronome mu makomine usanga abantu bavyigiye abo rero baratuma kumbure hari akantu na gatoyi kiyongerako ariko ku by'ukuri abarimu b'indimo ababa bijije mu mazone bari bakwiye gukarihiza ubwenge bakaronka inyigisho nabo nyene bakavyiyumvamwo kugira ngo baze bagire icyo baronka batanga mu bene b'igihugu baze baronka icyo bigisha bigishe nabo nyene ibyo bazi n'ibyo bumva ku bwa gahungu Gerard umufundi w'indimo mu mazone ya munagano na rugari ngo bashimikira cyane aho bukarihe bw'isi busa n'ubwabaye umurengera ku byerekeye bukarihe bw'isi kubitahura henshi tutsimbatara ahantu tubona bukarihe bukaze aho buri ishwagara mu kirundi ubwo abatari yashwagara imwe basiga ku nzu hanyuma tukayibagurira tukaca tubereka n'ukuntu babikoresha gutyo uwo twigishije usanga ariko arigisha na mugenzi we ni kuko yagiye kuraba ukuntu ariko arayikoresha nawe aca amurabira dusanga igiti rero kiriko kiriyongera yego uravuze tishwagara nyine turabigisha ntibayitiranye n'imwe yo gusiga ku mazu mbega nyine nk'uri mwarumviriza iryo shwagara ryo mu mirima riratandukanye n'irya basigisha amazu eh, ubiravye riratandukanye si ukuraba gusa niyo urikoze ukoze iryo shwagara ryo ruyikora ubukarihe ubukari bw'isi urikoze usanga ridafata ni nk'umwavu nyine ariko rijya shwagara basiga ku mazu rirakuzura ko ku ntoke urinda mbere n'uwashaka gukaraba ico bitandukaniye ku kibazo cyindimo ku bafundi b'indimo ku mitumba Roger Sendegeya arongoye ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi muyinga avuga ko baburonswa ariko ngo si bose baca babitahura abafundi bo ku mitumba ibyo ubwo bumenyi barabufise ko barabuhabwa n'abajejwe uburimyi mu mazone no mu makomine bakaza barabasigurira kandi kenshi na kenshi bakabasigurira bongera babasigurira hamwe kandi n'abari abarimyi bandi basanzwe ariko oh, nubwo babisigura basigurira hariho abo batavyumva bataca babyijukira n'ubwo baba bavyumvise badaca baja kubikora muhira iwabo ariko rero ugasanga kenshi abarimyi nabo aho kugura ishwagara iza kugabanya ubukarihe bw'isi bo baca bijukira kugura izo baca baja kugura cyane ko iyo yindi myavu twavuga eh, za DAP za NPK n'izindi ishwagara baka barigura ku rugero ruto cyane bo bakabanza kugura izo zindi myavu iyindi myavu irimwo ibya nkenerwa ibyunyunyu bituma igitekwa gikura n'ingoga kirimo ibyunyunyu igitekwa kinera cyane za azote za fosiforo na potasiyumu ariko rero bakibagira ko n'iryo shwagara naryo nyene rifise akamaro kanini cyane kuko imbere y'uko ukoresha iyindi eh, myavu kugira ushiremwo mw'ico giterwa ni byiza ko uba wamaze kubanza ubanza kuvura n'ubwo bukarihe bw'isi hanyuma ukagira ko uza gukoresha iyo yindi myavu ubukarihe bw'isi bwamaze kugabanuka kuko niho nico giterwa gica kibona ukuntu gikura neza kikiri mu isi itunganije imeze neza idakarisha kiganiro n'umuyange tukaba turi ko dushimikira ku bukarihe bw'isi turi ko turabira hamwe ingene abarimyi bashobora kurwanya ubwo bukarihe abo turi ko dusangira ijambo ni abarimyi bo mu ntara ya muyinga hamwe n'ababakurikirana isanganiro Gahungu Gerard umufundi w'indimo mu mazone ya Munagano na Rugari asaba abarimyi kwegera abafundi b'indimo ku mitumba hariho n'ubundi usanga bitayeho ugasanga yama mu banyagihugu ni ukuvuga rero twebwe turabona yuko hari abatarabimenya abanyagihugu batarabimenya kubera abafundi b'indimo nkumbure batabaronka kandi mugabo si ryabo kuko umurimyi amaze kubona yuko atimbura yari akwiye gushikira umugoronome amutwara hanyuma akamubaza ati mbe ni ukwimbura gute kuko urabye nk'umutumba dufata umutumba umwe kubwira abakwire ku munsi cyangwa mu minsi ngaha ntibikunda iyo sanga ikiringo cy'ukurima camujanye kubwa musitanteri wa gasogwe asaba abarimyi ko bokwijukira kongereza isi uburyohe ngo kuko ibihe byagiye bihinduka akama totera abarimyi bacu bwa mbere no kumenya neza yuko isi yahindutse isi yatitutse uko isi yari imeze kera siko bikimeze kera umuntu yaratera imbuto ngaha akagenda asoroma ntibigorane cyane ariko ubu isi yacu dufise turinda kuyihendahenda babishyire mu mutwe babimenyere bamenye yuko dutegereza kujana n'ibihe bamenye yuko ibintu byahindutse bamenye yuko dutegerezwa gutabira isi yacu kandi iryo tabira ry'isi yacu ntibibe rimwe gusa bibandanye bikurikirana uwatabiye umwaka n'undi agasubire kuko tutabigereje bene uko e, ni ikibazo kininiya kuko dushobora kuzokwimbura kandi n'inzara dushobora kuyigwanya rero turahamagarira bene gihugu bose bitabira ako kamo turamaze kubona yuko leta itagize mu gukurura ibiciro cyane cyane bijyanye n'umwavu mu kohereza n'igihugu rero nabo nibaza ari benshi bawugure bawukoreshe kandi bawukoreshe uko bitegerezwa bibananiye bahamagara abahinga babereye ukuntu bawukoresha hanyuma rero turabe yuko twokwimbura ibikwiye turwane n'iki kibazo cy'inzara abantu baheze babeho neza mu gusozera umuyange cy'uno munsi Jean Bosco Ndayize yarongoye igisata cy'inyigisho no gukwiragiza inyigisho no gufata mu mugongo amashyirahamwe mu buyobozi bw'uri abarimyi n'ubworozi muyinga asaba abarimyi kutijajara ariko bishukire kurwanya ubukarihe bw'isi intara ya muyinga urikurira mu makomine yose urabona ko ari ku rugero ruri hejuru rwose ubwo bukarihe hari amakomine amwe usanga ijana ku ijana ubwo bukarihe burimo ntibokwijajara rero bokwijukira ahubwo nyabuna gukoresheshwa gara umuntu yotera abarimyi ni uko kujya kuntu bitabira kuri ifumbire y'ikizu kizungu ku bwinshi na cyane cyane barakunda kwijukira kugura ifumbire bita deyape